50 languages. 74ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง Demanar alguna cosa คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ Em podríeu tallar els cabells? อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ No gaire curt, si us plau. สั้นอีกนิดนะคะ Una mica més curt, si us plau. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ Em podríeu revelar les fotos? รูปอยู่ในซีดีค่ะ Les fotos són en el CD. รูปอยู่ในกล้องค่ะ Les fotos són a la càmera. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ Em podríeu reparar el rellotge? กระจกแตก El vidre s'ha trencat. แบตเตอรี่หมด La bateria està descarregada. ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Em podríeu planxar la camisa? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Em podríeu netejar els pantalons? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ Em podríeu arreglar les sabates? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ Em podria donar foc? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ Que teniu llumins o encenedor? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Que teniu un cendrer? คุณสูบซิก้าไหมคะ Fuma purus vostè? คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Fuma cigarrets vostè? คุณสูบไปป์ไหมคะ Fuma en pipa vostè?